Dakle, Abdullah ibn Omer, sin Omera ibn Khattaba radijallahu ta'ala, koji kaže, Samijem to Rasulallah sallallahu alaihi sallam je kul, čuo sam Allahov poslanika alaihi sallam sam da je rekao, bunije li islamu ala hams, islam je sagrađen na pet stubova, šehadet je la ilaha illallah, wa anna muhammedan Rasulullah, wa iqami salati, wa ita i zakati, wa savmi ramadan, wa hađil bejt ili wa hađil bejti wa saumi ramadan. Islam je sagrađen, islam se gradi na pet stubova, na pet temelja, na svjedočenju da nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, na obavljanju namaza, na izdvajanju zekata, na hodočašćenju kabe i na postu Ramazana. Ovaj hadis bilježe Buhari i Muslim. Ovaj hadis bilježe, bilježe Buhari i Muslim. I ovo je također veličanstven hadis, jer na jednom mjestu, dakle, pojašnjava temelje Islama, na kojima se temelji Islam, bez čega, bez čega nema Islama. Čuli smo, dakle, ovaj hadis nam prenosi Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma. On je rođen početkom poslanstva. On je rođen nekako na samom početku poslanstva. Dakle, Omer ga vrlo rano dobio. Omer ga vrlo rano dobio. I Islam je prihvatio mlad. <clears throat> Učinio ju hijđru u Medinu. Zbog svoje mlade dobi nije učestvovao u bitkama na Bedru i Uhudu, ali mu je dozvoljeno da učestvuje u bici na Hendeku. Allahu poslanika alihi salatu wasalam mu je posvjedočio dobrotu. E, dobar, čvrst u pridržavanju za Allahu vjeru, rekavši Ni'ma rađul Abdullah kako li je samo divan čovjek Abdullah. Kako li je samo dobar čovjek Abdullah. Abdullah ibn Omer je u snu vidio dvojicu ljudi kako su ga uzeli i provodili ga kroz mnoga mjesta. Vidio je mnogo šta. Ujutro, kada je otišao na sabah, praksa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam je bila nakon što klanja sabah namaz zikri pita ashaba ima li neko da je nešto sanjao da mu protumači pa kaže Abdullah ibn Umar zbog toga sam ha? bio tu međutim tu je bio babo Omer tu je bio Ebu Bekr stari ashabi Abdullah ibn Umar je bio od mlađih znao edeb ponašanje nije istrčavao pa kaže čekao sam da oni završe sa svojima Međutim, poslanik Alihi Salaca ne može tu dugo da sjedi, pa je otišao. A ja sam otišao do svoje sestre Hafse. Hafsa je bila jedna od supruga Allahovog poslanika Alihi Salaca, pa sam njoj prenio svoj san i rekao, vidio sam u snu to i to. Kada dođe poslanik Alihi Salaca, prenesi mu i dobro saslušaj tumačenje. Pa kada je došao vjerovjesnik alaihi salatu selam i ona ga upoznala u Abdullahovom snu, rekao je ni'me rajul Abdullah. Divan li Abdullah čovjek? Hm? Allahu poslanik alaihi salatu selam posvjedočio mu dobrotu. Kako li je samo dobar Abdullah čovjek samo da još klanja noći namaz? Kažu prije toga, iako je dječačić bio, nije toliko bio redovan u noćnom namazu. Nakon toga Nakon toga nije ga prošao nikada ni u jednoj noći noćni namaz. Kaže čak i u noćima nakon kojih sutradan je slijedila žestoka bitka. Abdullah ibn Omer klanjao bi noćni namaz. I to znate kako je klanjao? Klanjao bi dva rekata i onda bi pitao svoga slugu je li svanulo? Nije. Allahu ekber. Pa bi klanjao, klanjao, klanjao, predao selam je li svanulo? Nije. Allahu ekber. I tako bi klanjao. Abdullah ibn Omer dosjedan je bio, jedan je od ashaba koji je najdosljednije slijedio sunnet Allahovog poslanika alihi salacu. Najdosljednije, ispomnjao sam te slučaje, ali tako, pa bi istraživao na kojim sve mjestima je klanjao poslanik alihi salatu salam dobrovolje namazem, vani, na polju. Pa bi on odlazio i klanjao. Na kojim sve mjestima bi sjedio poslanik alihi salatu salam, pa bi on sjedio. Kažu, bilo je jedno stablo, posebno stablo pod kojim je najčešće vjerovjesnik Alihi Salocan sjedio i Abdullah ibn Omer je pod njim najčešće sjedio i brinuo se o tom stablu da ga ko ne ociječe, ne odreže, da bi Abdullah mogao dugo sjediti kao što je poslanik Alihi Salocan sjedio. Jedne prilike zaputla se karavana, išla, prolazila pored jednog stabla, Abdullah ibn Omer je jedne prilike bio s poslanikom Alihi Salatu Osalam i Tada je poslanik zaustavio karavan, ali ih alihi salacom, i odmorio. I drugi su odmarali. Ova sada Abdullahova ha, karavana nije imala potreba za odmor, međutim, kada stanite da odmorimo? je zbog čega, kaže, bio sam s poslanikom, ali i sam kad je ovdje odmarao, ja hoću sada da odmorim. Ha. Također spominje se kada je išao sa poslanikom, ali i sam iza njega išao, bilo stablo i grana, put je takav bio, pored njega stablo i grana. Pa je vidio poslanika Alihi Salatu sam kako se saginje, normalno da bi prošao u granu, zatim se ponovo ispravlja i nastavlja. Sada putuje Abdullah ibn Omer iza njega ljudi, ispred njega ljudi putuju i Abdullah ibn Omer od jedan put. Sagne se, ispravi se, ali nema stabla, niti grane. Kažu ovi za njega, Abdullah, što se saginješ? Kaže, putovao sam s poslanikom, alihi salatu oslam, i ovdje, na ovom mjestu, on se sagnuo, da bi ga mimo išla grana, zatim se ispravio i nastavio dalje. Kaže, Abdullah, sada nema grani, nema stabla, kaže, to me ne interesuje. On se ovdje sagnuo, pita ga čovjek, Abdullahu, vidiš kad tavafim, da li trebam da dotaknem crni kamen? da poljubim, da dotaknem crni kamen. Kaže, vidio sam poslanika, ali sam kako ga dotiče. Kaže, šta misliš ako bude gužva i puno naroda? Kaže, vidio sam poslanika, ali i sam ta dotiče. Pusti to mene, nemoj da pričaš, gužva, puno naroda. Ja sam njega vidio i ti se trudi da dotakneš. Bio je mnogo darežljiv. <clears throat> Kaže njegov sluga koji se najčešće jeli spomnio u e, lancu prenosilaca hadisa koji prenosi Abdullah ibn Omer, Nafija, dakle njegov sluga. To je bio njegov rob isto. Dakle, on je ga kupio, bio je njegov rob, služio ga je, dakle, u tom ljudskom jeli, domenu. Pa su došli da ga otkupe od Abdullaha. Nudili su za nafiju hiljade i hiljade zlatnika, kaže, vrijedi on više. E sad će ga pustiti radi Allaha. Pa ga pustio i zbog toga je nafija ostao kod njega. Kažu, dakle, da je prije svoje smrti, dakle, za svoga života kupio i oslobodio hiljadu robova. Kaže se da su znali robovi koristiti priliku. Odu u džamiju i proborave dugo u džamiji, pokažu se, uče Kur'an, samo ne bili Abdullah pustio. Pa bi govorili, dolan pretvaraju se, nemoj i puštati, oni upravo to hoće. Dođu malo u džamiji, budu uče, klanjaju da bi, ne bili ih. Abdullah vidio, kaže, ako oni nas varaju, mi nećemo. Jel. Pa se prenosi također da bi znao na jednom skupu da podijeli 30.000 srebrenjaka, a zatim cijeli mjesec da provede, da ne okusi nimalo mesa, mesa u tom mjesecu. Kaže Džabir, također jedan od ashaba i drugova Abdullahovih, nema ni jednog od nas da nije nešto postigao Dunjaluka, da nije nešto uzeo Dunjaluka i da Dunjaluk nije uzeo nešto od njih. Nema ni jednog od nas ashaba, da nisu nešto oni uzeli od Dunjaluka, postigli od Dunjaluka, radili i za Dunjaluka, i da Dunjaluk nešto nije uzeo od njih, uticao na njih, kaže osim Omera i njegovog sina. Osim Omera i njegovog sina. Nisu marali za Dunjaluk, niti su dopuštali da Dunjaluk upravlja, upravlja njima. I za smrti Allahovog poslanika, ali salatu wasalam, Abdullah je ostao 60 godina da živi i prenosio je hadise koje je čuo od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, podučavao je ljude. Kaže se da je prenio 2630 hadisa od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Kaže se Id ibn Musejib, veliki učenjak iz generacije Tabina, ako bih za nekoga od učenih ljudi svjedočio da je od stanovnika dženneta, onda bi svjedočio za Abdullaha ibn Umara. Ako bi neko tražio od mene da garantujem da je neko od stanovnika dženeta, ako bi se smjelo to garantovati, onda bih ja garantovao za Abdullaha ibn Omer. 60 puta je obavio hađ. Tako se spomni njegove biografije. biografiji. Hiljadu puta obavio umru. Čuli ste, hiljadu robova, ljudi koji su bili robovi, kupio i pustio kažu hiljadu konja kupio i opremio i založio na Allahom putu. Ali bi govorio o svome sinu, Subhanallah, gdje smo mi? Kamo sreće da znam da mi Allah primio samo jednu seždu. Kad bi mi Allah primio samo jednu moju sadaku, govorio je. Vidite što je uradio. I kakav je bio. U, u ibadetima i prema prema Allahu Đelavala. Kažu svako veče, večerao bi sa siromasima. Ne sa ženom, sa djecom. Već bi sakupio siromahe. Tražio siromahe. Ako ne bi našao siromaha, ne bi ni on večerao. Ako ne bi našao da neko od siromaha s njim večera, ne bi ni on, ne bi ni on večerao i umro je 73. godine po Hidžri, krajem 73. ili početkom 74. godine po Hidžri, u svojoj 86. godini života, tako kažu. <clears throat> dakle, ovaj plemeniti ashab prenosi nam hadis koji govori o temeljima islama i njihovoj važnosti. Kažu učenjaci zašto se izdvaja posebno ovaj hadis – zbog svoje sadržine, iako dakle sadržina ovog hadisa nalazi se i u hadisu Džibrila. Međutim, hadis Džibrila govori o ovim temeljima, govori također o imanu, govori dakle o visočim stepenima unutar vjere, dok ovaj hadis govori o onome osnovnom da bi čovjek bio musliman. Kasnije, dakle, treba čovjek da se nadograđuje. Pa, dakle, iz ovog hadisa imamo nekoliko koristi za nas. Hadis nam pojašnjava koliko su važni ovih pet temelja Islama, jer se Islam gradi na njima. Ako nema ovih temelja, nema ni Islama. Pojedini od ovih temelja su važni od drugih. Upravo onako kako ih je Allah, poslanik alihi salatu sam i redao. Najvažniji od njih jeste šehadet, svjedočenje da nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja mimo Allaha i da je Muhammed Allah, poslanik a zatim namaz, a zatim nakon toga zekat. I poznato nam je na mnogo, mnogo mjesta u Kur'anu namaz, zekat, namaz, zekat, obavljajte, namaz, izdvajajte, zekat, obavljajte, namaz, izdvajajte, zekat. Zatim, ko je u mogućnosti da hodočasti kabu? Namaz obavljati je, je li tako, obaveza, dužnost pet puta danas, na dan. Dok hađ u jedan put u životu, ako si u mogućnosti. Ramazan, da postiš jedan mjesec ako budeš u mogućnosti. Ako ne, imaju drugi način i kako da se iskupiš. Zekat, ako budeš, ako budeš jeli, imao i metka u određenim uslovima da dostigne jeli, određenu granicu i da pregodini jeli, i slično. Iz ovog hadisa najbolje vidimo kako trebamo i mi govoriti ljudima, o čemu trebamo govoriti ljudima. Otpočinjanje s najbitnijim, a ne dakle spominjati neka pitanja manje jasna, nejasna mnogima u ovim vremenima, treba dakle odpočeti s najbitnijim stvarima. Da ljudi spoznaju Allaha, da ljudi spoznaju poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, da spoznaju namaz, da obavljaju namaz. Kako je došlo u drugom hadisu, hadisu Moaza ibn Džebela, da je namaz stub Islama da je namaz stup islama. Kada namaz ode, islam odlazi zajedno s njim. Vidimo dakle i svega, iz svega ovoga spomenutu koliko je, namaz, koliko je namaz bitan. I pravilo iz ovog hadisa je ovo o kojem govorim svo vrijeme, dakle pravilo da se u vjeri daje prednost bitnim dijelima nad manje bitnim ili osnovnim dijelima nad sporednim. Dakle, da se važnim osnovnim dijelima treba dati prednost. Da prvo to čovjek mora da ima u svome životu, prvo mora da sagradi građevno, a kasnije da malteriše, kasnije da navlači fasadu. Prvo, dakle, mora da sagradi građevinu islama kod sebe. Hm. Pa primjer, jedna osoba klanja cijelu noć, cijelu noć, noćni namaz. Čeka sabah, klanja sabah, legne, spava, ne ide, radi, ne radi, legne, spava, spava, spava, spava, nastupi podnevsko vrijeme, spava, do pred samo ikindiju ustane i klanja podne. Sačeka malo klanja ikindiju. Dok drugi klanja noćni namaz prije nego li legne, dva rekata klanja, klanja vitor, spava, odmori se do sabaha, klanja sabah, ode, radi, nastupi podnevsko vrijeme, na vrijeme klanja podne namaz i ikindija, ovaj drugi je zasigurno bolji od od prvog. Jer je noćni namaz dobrovoljni namaz, a klanjati na vrijeme obavezne namaze, dakle, preče daleko od tih dobrovoljnih namaza, malo kojima bilo riječi.